บุ๊กทูยี่สิบวิสวิสการสนทนาหนึ่งกัปปะกัปปะทำตัวตามสบายค่ะ อารามัดบาซาอารามัดบาซา ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะอพเปลสเกอร์สัมจาอพเปลสเกอร์สัมจา คุณอยากดื่มอะไรคะอาปนไกาปีนาร์อาปนไกาปีนาร์ คุณชอบดนตรีไหมคะอาเปลล่าสังกิตอวร์ตคะอาเปลล่าสังกิตอวร์ตคะดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ मला शास्त्रीय संगीत आवडतं मला शास्त्रीय संगीत आवडतं नी खू सी डी खॉंग डी छान खा ह्या माझ्या सीडीज आहेत ह्या माझ्या सीडीज आहेत खुन लेन क्रियंग डोन प्री डाय मे खा आपण कोणतं वाद्य वाजवता का आपण कोणतं वाद्य वाजवता का नी खू गीता खॉंग डी छान खा हे माझे गिटार आहे हे माझे गिटार आहे फ्रेंग คุณชอบร้องเพลงไหมคะ आपल्याला गाणे गायला आवडतं का आपल्याला गाणं गायला आवडतं का लूक คุณมีลูกไหมคะ आपल्याला मुलं आहेत का आपल्याला मुलं आहेत का मी คุณมีสุนัขไหมคะ आपल्याकडे कुत्रा आहे का आपल्याकडे कुत्रा आहे का คุณมีแมวไหมคะอพพย आपल्याकडे मांजर आहे का आपल्याकडे मांजर आहे का นี่คือหนังสือของดิฉัน ฮีมาจีพุสตกาเหตฮีมาจีพุสตกาเหตดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้มิสัตยาเหตุพุสตกวาสตาเห मी सध्या हे पुस्तक वाचत आहे คุณชอบอ่านอะไรคะ आपल्याला काय वाचायला आवडतं आपल्याला काय वाचायला आवडतं คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ आपल्याला संगीत मैफिलीत जायला आवडतं का आपल्याला संगीत मैफिलीला जायला आवडतं का คุณชอบไปดูละครไหมคะ आपल्याला नाटकाला जायला आवडतं का आपल्याला नाटकाला जायला आवडतं का คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ आपल्याला संगीतिकेला जायला आवडतं का आपल्याला संगीतिकेला जायला आवडतं का กรุณาไปที่ www.booktwo.de